Dziadek spał, dziadek spał, a babka nie spała. Zanim raporaszek nie wiedział, wojażek nie wiedział, czego ona chciała. Zanim raporaszek nie wiedział, wojażek nie wiedział, czego ona chciała. Maryś moja, Maryś, siebie nie wiedział trzymaj mamie, żeś trzymaj mamie, trzymała za ramię. Tarira, żeś mnie trzymaj mamie, żeś mnie trzymaj mamie, trzymała za ramię. Na co? Halo? Jeszcze cztery nic nie śpiewacie, kurwa, że Co? Ważne, że ja się gra. O, Janek się grywa.